kuri mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro amakuru yo kuri uno mutagahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na jean de Dieu ndayisenga ingingo nkuru zigize ano makuru nazo ni izi zikurikira ugutoteza abanywanyi bayoboka umushinga amateka gatongwa sango bifise intumbero ya politike nkuko avyemeza wenyene ubwiwe asigura ko atakindi bariko baraziratara uko banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba bivuze inyuma yaho mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bashikirije ko kwemeza ko abanywanyi bagwasa badasiba gutotezwa biri muri politike y'uwo mushinga amateka Nzuzi ziri mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura zoba zigiye gukingirwa cyo kimwe n'amazone ya carama na buterere biri mu mugambi w'ishirahamwe ya butip rigifise gusa ikibazo c'ingene n’abanyagihugu bakugwa mu matongo yabo kubera ibyo bikorwa bazoronswa umuzibukiro hatunganijwe hano mu gisagara ca bujumbura igikorwa cyo guhimiriza urwaruka guteramira amahoro dasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi igikorwa cyo guhimiriza ugwaruka guteramira amahoro cyatunganijwe ku mugaragaro kuri uno wa gatanu ibyo bikorwa byabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru ucitiriwe umuganwa Rodoviko rwa gasore muri kano kanya francine ibyo bikorwa byatunganijwe n'amashyirahamwe agera kuri cumi n'atatu ahurikiyemo urwaruka ngaha mu burundi bihejeje kurangira muri kano kanya ibyo bikorwa nabyo ngo bikaba bifite intumbero yo guhimiriza urwaruka ko rwoteramira amahoro ibyo bikorwa nabyo bikaba byitabwe ahanini n'urwaruka ruri mu mashuri ari mu gisagara cya bujumbura yaba amashuri shingiro eka n'amashuri mato mato urwo rwaruka rero nk'uko bivugwa n'uwaserukiye urwo ayo mashyirahamwe uko ari cumi n'atatu witwa Emmanuel Dushimirimana avuga ko kino gikorwa urwaruka rwiyemeje guteramira amahoro hamwe no kudahendwa nabana na bariya bashobora kubakoresha mu bugizi bwa nabi urwo rwaruka nago ngo rugashyira imbere ukuri muri ibyo bikorwa kandi francine bishyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu unesco iryo naryo uwariserukiye eh, mu karere ka afurika yo hagati uwitwa felixie avuga ko urwaruka rutegereza guteramira amahoro kuko ngo iterambere nyakuri rirama rihagaze kugwaruka kugeza ubu ngo rurenga ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'abantu baba muri ino sitasiyo mbega placide ahanini rero ibyo bikorwa byitabwe n'urwaruka ahanini umuntu ariko araraba francine nk'uko umuntu yagerageje kuyibona ni urwaruka rwambaye n'umwambaro eh, navuga nti uniforme umwambaro w'ishuri n'akazuba kanarukoze k'akavura kataragwaho twamaze kubona abanyeshuri barenga ku icumi ndetse n'imodoka amambilanse ari ngaha bajya igipolisi cyari kigejeje gutabara imiduga yabo yabonetse abanyeshuri barenga ku icumi bashoboye guhenuka sinzi ko ari ukubera akazuba tuzi ko ari ukubera inzara ariko tubona muri kano kanya nubwo ibikorwa birangiye amambiranse yoyo hariho abanyeshuri agitwara mbega tukavuga ko eh, nk'uwaserukiye leta francine avuga ko mu ngorane abanyeshuri eh, nakugwaruka rubwira ngo harimo ukutiga no kutaronsa akazi ariko ngo akazi gake kaba kabonetse ngo bagatanga bakurikije ubumenyi ngo bityo mahigana ego placide niyo mwongerereka tugushimire uraza kutubwira byinshi gusumba ibyo mu makuru yacu yo hanyuma tubandanye n'ano makuru twabateguriye abanyagihugu bo ku mutumba wa gasenyi hepfo y'ahari kohubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu barasaba ko amatohoza yonyaruka kubivugwa ko Harabo abo baba ariko basaba imizibukiro bari barayironkejwe ni mu gihe kuri uwa gatanu ari itariki ya nyuma bari bahawe kugira bave mu matongo ari mu gice cyongewe ko kugira ikibanza cico kirimba gikwize gitari mirongo ine mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bamenyesha ko basavye kwico kibazo cosuzumwa neza kugira ntihagire umunyagihugu arenganywa imbere yo gukugwa muri ico kibanza n'inkuru ya Pascal niyo yankunze imashini umuzibukiro utangirwa ikibanza ntutangirwa izina umuntu arashobora kugira n'amata aha ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aho abo banyagihugu basubiye kugandagaza mu matongo yabo barindiriye kumenya igihava gikurikira isango bari bahawe yo kuri uyu wa mirongo itatu n'imwe ntwarante izo mashini bavuga nizo bari biteze ko ziza kubabomorera amazu kuko babwiwe ko iryo sango rigeze hashobora gukoreshwa inguvu inzu ziracahagaze kuko atamuzibukiro bararonswa ngo ntibazi ico bokora gushika ubu nk'ubu twe twari dukeneye abaza kuduha umuco w'ingene ariko biragenda ukuntu ngene bimeze ino gushika uno munsi ntiturasubira kubabona abo banyagihugu basaba umuzibukiro baheze bave muri ivyo bibanza mu bajejwe kubaronsa bakavuga ko harimo bamwe barondera kuronswa kabiri ariko abo banyagihugu bafise uko babisigura ku bantu bari bafise amatongo manini ugasanga aho bagejeje baramutwaye ko nka are imwe urumva izina bagiye kuraba hariya batangiye imizibukiro ku ntonde bararibonamwo koko kubera iyo are imwe baba bamuhereye umuzibukiro mugabo urumva iryo tongo risigaye hepfo riba rigwiwe bagarutse bakaba bahakeneye bategezwa kumuhereza umuzibukiro hwanye n'iryo tongo ryiwe riba ryasigaye hepfo none umuntu inaba yari afise itongo hajya haruguru batanga imizibukira akaba afise n'irindi tongo ngaha hepfo ni ukuvuga ko adafise ububasha bwo guca ryubakamo kuko leta itaba yahatwaye hama ikindi kigira gatatu nuko aha hepfo haba hasigaye noneho uwundi muntu yoba yarose umuzi bikurajya haruguru akaba afise amafaranga akabona abandi bariko barahubaka umva afise uburenganzira bwo kuhagura hama akahubaka nkuko abandi baba bariko barahubaka abo banyagihugu bati intonde zatangiwe ko imizibukiro nizo zishobora gutanga umuco utomoye kugira ngo umuco uje habona nuko bozana amaliste bakoreye ko igihe batanga imizibukiro hajya haruguru e, hanyuma bakaraba intonde zabarose imizibukiro koko n'abatarose hanyuma bagasubira bakabaza uwarahagarikiye kugira intonde z'abarose imizibukiro turajya haruguru kwera atanze umuco araza arerekana aho yagejeje koko mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu basaba ko ico gikorwa cyo kwitondegwa Terence Ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganje asaba ko hobanza hakihwezwa neza ico kibazo kugira abakwiye gutunganirizwa batunganirizwe imbere yo gukugwa muri ayo matongo urakoze pascal niyo yankunze harategekanijwe umugambi wo gukingira inzuzi zo mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura cyo kimwe na quartier Charama hamwe na zone ya buterere uwo mugambi uzorangurwa n'ishirahamwe ya butipe kimwe gusa mu bibazo byawudindije ngo harimwo icumuzibukiro utegerezwa guhabwa abanyagihugu bazokugwa mu matongo yabo kubera ivyo bikorwa murongo iryo shira hamwe avuga ko ibikorwa nyezina bishobora gutangura mu kwezi kwa gatano kurikira Dr Catherine Bucumi ivyo bikorwa byo mu gisagara n'ivyo gukingira inzuzi zica mu gisagara Gasenyi Nyabagere na Kinyankonge uwo mugambi ukaba uzokora n’umucarama mu bwo gukingira kartsi ya carama umwuzurira hama kazanakora no gukingira station depuration yibuterere aho amazi azoshikira haruguru y'irya station yibuterere tukazohakora ahantu amazi azoza ashikira agahagarara gatoya kugira abandanye atihuta cane umugambi ukaba normal wagomba gutangura eh, uyu mwaka mu kwa mbere ukaba waratebejwe gatoya nuko habaye ikibazo c'imizibukira hari abantu bari banse gutora imizibukira bavuga ko ari mikeyi hama turagerageza turaganira nabo abanyagihugu baratebye baremera hama ibyo biheze nabyo ikindi kintu turindiriye ko cova mu nzira ni ahantu tuzokorera aho hantu amazi azoshikira ama yakozwe yerekanye ko aho hantu hagomba kuba ari kuri parisera ya setemu iri haruguruye y'irya sitasiyo yo mu buterere iyo parisera rero nayo ishyirahamwe setemu ikaba yari hafitiye uyundi mugambi ibyo byose nabyo twarabivuganye na setemu turumvikana neza ko twobishikiriza Rezotorite autorités bakaraba ukuntu iyo migambi yokogwa kuko yose ni imigambi y'iterambere y'igihugu batubariye ko bazobikemura vuba na vuba kugira tutangure vuba twezi guheze kwa kane canke bitevye ukwezi kwa gatanu gutanguye umugambi uhari ni umugambi umugambi witwa puri ukaba ari umugambi wa leta waronse imfashanyo ya banki y'isi yose miliyoni mirongo ibiri na zitanu z'amadolari ni ibikorwa biteganyijwe no kumara umwaka uwo mugambi ukaba ufise amakompozante abiri hari abazokora ku ibarabara rna ibyo bikazakorerwa muri office de route abandi bazakora ibikorwa mu gisagara bikaba bizorangurwa na, na butipe Pierre Nkurikiye avugira igipolisi akamenyesha ko bariko babazwa ku migumuko bariko bategura muri iyo kaminuza ariko abo banyeshuri bo bavuga gusa ko barindiriye inyishu ku byo basaba bijanye no guhindura itunganywa rishasha ryo gutanga agafashanyo ka boss bakanasaba ko bagenzi babo bore kugwa kugira basubire ku mirimo ahandi naho nyene ivyigwa vyitabirwa n'abanyeshuri bake ni muri kaminuza nderabigisha ENS ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu amakuru twabateguriye arabandanya umushinga amateka agatongwa sariyamiriza ibiherutse kuvugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kw'iyo haraba hagaritswe mu banywanyi biwe wasanzwe ari cy'umukuru w'inama nshingamateka cavuga ko bariko baratotezwa agatongo asavuga ko ihagarikwa gasakisa ry'abanywanyi biwe mu mihingo itandukanye y'igihugu bifise intumbero ya politike agasigura ko bazira kuba baranse kwinjira mu mugambwe SNDD-FDD kandi ku butegetsi bwa Data kindi bwipfuza atari intwaro y'umugambwe umwe icyo ndamushimira muri ibyo yavuze aremera yuko bafata abantu kumbure bitari bikwiriye ko babafata icyo ni kimwe yaba yavuga ati tuvugira abantu batafashwe aho nari kubitahura mugabo nimba yemera ko tuvugira abantu baba bafashwe nabeshuze yuko ibyo tuvuga yuko atari byo nawe tuvuze ko uri kurarenganya abantu ngo bakoze inama atacyemeza yuko bakoze inama atacyemeza yuko bavuganye kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi nta kintu cy'ubugizi bwa nabi wabafatanye ubasanze mu kabare n'abandi bantu bari mu kabare aho bari ko baranywa abantu ubahoye ngo bagiye kuramutsa imiryango muri abo turi ko turavugira nanyere abo mu bwambwe w'USNDD-FDD aba uri kurabiyitirira icyo gihe izo ari sitarateji turi turakoresha mugabo nimba bo tuvugira by'ukuri azi neza yuko atari abo mu mugambwe wiwe ni yemera amakosa ingorane rero dufise abantu kenshi na kenshi biratugora kwemera amakosa cyane cyane iyo umuntu ari umutware igihe cyose yama yishyira heza yama yumva yuko atashobora gukora ngo atirigane cyangwa ngo yihende icyo nosaba nuko uko abantu batoshinyagurira abandi nta muntu yavukiye kujya mu munyororo umuntu wese yavutse kugira ngo yidegembye nibaho uburenganzira abarundi bose uburenganzira bakeneye kuhabwa hanyuma ngira ngo ayo majambo ntawe uzasubira kuyaterana n'ubundi ibi nibyo ntibyoca intege ahubwo nibyo bidukomeza kuko bigaragaza yuko abo bantu bafise impungenge bafise ubwoba bw'amatora yimirije bagashaka rero abantu bose rero babashyire ku igitsure bumve yuko babwirizwa bose kujya inyuma ya CNDD-FDD nabyo ntibishoboka uyu munsi byitwa yuko imigambwe ishobora gukora abantu bashaka kwiyumvira ibitandukanye niho bumva yuko byokunda yuko abarundi bose babinjiza mu mugambwe umwe ntibikunda nibumve yuko demokarasi itezwa imbere n'ihiganwa ihiganwa naryo riba kuko abantu baba baryiteguriye nibareke rero abantu twitegure twese ibyo babaneguye bobo nk'abari ku ntwaro bamenye babikosora nibyo bizobashoboza kuronka amajwi mugabo nibavuga ngo umuntu wese abakebuye ngo bamwite umwasi hamati bika hariya canke nimugire uko mugira bizobagora n'ukuri ariko rero ngo nta n'umwe mu banywanyi ba gatongwasa yinjizwa ku nguvu mu mugambwe uri ku butegetsi bivugwa n'ujejwe ibyo amakuru mu mugambwe SNDD-FDD Nancy Ninette Mutoni avuga ko ibishikirizwa na gatongwasa atari byo akavuga ko abinjira mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bakurikira imigambi y'uwo mugambwe ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe ku isoko biriko birasubira hasi buke buke mugabo hakaba n'ibindi bitarahinduka canke naho biduga ni mu gihe abarundi baherutse kwimburira agatasi umwimba ariko wahuye n'ihindagurika ridasanzwe ry'ibirere n'amashinga amateka nayo ikaba iherutse kwemeza ko ibifungurwa bimwe bimwe byoshobora kwinjira biva mu bihugu byo hanze bitarisha amatagisi leonce bitariho yakubitiye kuri wa gatano mu isoko bujumbura city market aho bita kwa siyoni atubwire uko yasanze bimetse mu isoko benshi bazi ku izina ryo kwa siyoni abadandaza bashikiriza ko mu bifungugwa bimaze gusubiza ibiciro hasi buke buke ari nk'ibiharage byahora ku gihumbi n'amajana indwi y'amarundi ku kiro bikaja ku gihumbi n'amajana atanu ivyo nivyo bita kirundo binafungugwa na benshi ivyo bita jone vyahora ku bihumbi bibiri n'amajana abiri ku kiro ubu biri ku gihumbi n'amajana umunani umuceri usanzwe wari ugeze kuri bibiri n'amajana atanu uno munsi ugugwa ibihumbi bibiri ku kiro umunyatanzaniya wari umaze gushika ku bihumbi bitatu n'amajana abiri mugabo uramaze gusubira hasi gatoya kugeza kuri bibiri n'amajana indwi ku kiro ikiro c'ifu y'imyumbati coco bakubwira ko kitarahinduka kikaba kiri ku gihumbi n'amajana atandatu yafu yera ituruka mu buganda yahora ku bihumbi bibiri urashobora kuyisanga kuri ayo nyene mugabo hari n'abadandaza bavuga bibiri n'amajana abiri mu bitavugwa cyane mugabo byaduze twavuga nk'ibitunguru byahora ku majana indwi ku kiro mugabo ubu bivuganira ku gihumbi n'amajana abiri kuri ibyo byose abadandaza bashikiriza ko iryo hinduka ry'ibiciro riri ahanini hagati y'ukwezi kwa kabiri no kwa gatatu ikiro cy’indagara nta utomora neza ingene cahora kigugwa mugabo ubajije bakubwira ibihumbi mirongo ibiri n'umunani uvuze make ni mirongo ibiri na bitandatu ku kiro bagashikiriza ko kugira bisubire hasi ari ukurindira nko mu kwa gatandatu canke mu kwindwi abarimyi baherutse kwimburira agatasi ariko kakozwe ko n'ihindagurika ry'ibirere bitagiye bimera neza bituma umwimbu uba mubi inama nshingamateka ikaba iherutse kwemeza ko ibifungurwa biva hanze zoshobora kwinjira bitarisha amakori mu kiringo cy'amezi atatu yimirira urakenuye Leonce bitariho abantu batanu barakomeretse amazarenga atandatu arabomoka biturutse ku mvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ku mutumba nyamaboko muri komine kanyosha mu ntara ya bujumbura bose nabo mu muryango umwe baguwe ko n'inzu nk'uko bivugwa na buto Venasi umukuru w'umutumba nyamaboko ubu bakaba bariko baravugwa agatera kamo leta n'abagiraneza kugarukira kubahuye n'ivyo vyago icya gatatu cy'umuceri uri mu mwonga wa ndurumu muri komine marangara nayo y'intara ya ngozi cyarononywe bidasanzwe n'imvura yashungurukiyemwo amabuye eh, imisenyi n'ivyondo ngo ni uruhombo rudasanzwe kubaharimira bera komine kuko umuceri muceri urimwo muri uwo uri muri uwo mwonga waba bihegitara amajana ane wahora winjiza muri iyo komine hafi miliyoni cumi n'umunani z'amarundi iyo mvura yamaze iminsi ibiri yaranasambuye amashure amavuriro n'inzu zitari nke n'inkuru ya apolinaire muzagara uwo mwonga wa ndurumu ukikijwe n'imitumba ihanamye iliko bibuye binini binini imvura yaguye muri iyi minsi iriheze yarononye ibitari bike duhereye ku miceri iteye ku mahegitari hafi amajana ane hafi ica gatatu c'uwo muceri ubu n'ivyondo ibibuye binini binini hamwe n'umusenyi nta muceri ukiboneka uretse urwo ruhombo runini ku barimyi hazonaba n'ingorane zo kumenya umwaba w'umwe umwe kuko hose hafatanijwe n'ivyondo na musitanteri w'iyo komine akakemeza ko kugaburira bushasha abanyagihugu uwo mu mwonga bitazokoro Emmanuel ntaco nsanze akamenyesha kandi ko na komine yahombeye cyane kuko uwo muceri wahora winjiriza komine marangara miliyoni cumi n'umunani z'amafaranga y'amarundi avuye mu matagisi iyo mvura yarimwo imiyaga yaranononye amazu cumi ku mitumba ya kigufi na gisekuro muri iyo komine ya marangara nyene muri ayo mazu harimo amashure shengero hamwe n'ivuriro